ey ana mana bugun sizlardan to'limi yiroq bir qishloqlarda hayot mamatliq oxirgi so'zlarimni aytib o'ltiribdiman mening shuncha mushaqqatlarga bardoshlik berib sizlarni tashlab hijrat qilishimning birdan bir sababi alloh subhanahu va taoloning dinini ali qilishdir jinim ana robbimiz alloh taologa vafo qilish uchun sizga bevafo bo'ldim күнділік намаздарымызда тілават қылынатқан Құранның шәріпіні қолдаш үшін қолымға құрал алдым. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның қолдаш үшін жаңғы тәйір болдым. Ана, пат арады иншаалла Раббымға мұлақат болушы мүмкін. Иншаалла құбыл болған шаһадат білен жәннетлерді көрішкейміз. Е ана Ey mücahid ancanlar, bugünkü gündə sizlər hərgiz yalğız eməslər. Nurgun anılar sizlərə oxşaş pərzəntlərini Allah yolu atab duada olturubdu. Hərgiz qayğırmanglar. Bu ayrılış həqiqi ayrılış emas. Həqiqi ayrılış bolsa, cənnət bilən cəhənnəm otursidiki ayrılışdır. sizlarga o'g'il bo'lib berilibdik albatta haqiqiy erkakdek yashash uchun sherik kufrni yer bilan yakson qilib musulmon onalarimizning qadr qimmatini himoya qilish uchun biz shu yo'lni tanlaganmiz mushu fursatdan foydalanib o'g'il qizlarni olloh uchun atagan hijratni jihatni jihat maydonidagi izzatni ixtiyor qilgan har bir mujohid va mujohida qarindoshlarimizning onalardan rozilik so'rayman rozi bo'l ona birov iso yuz yil yashasan to'shqondek deytdim avzal bir kun yashashdir yo'lbosdek birov iso yuz yil yashasin to'shqondek daytim afzal bir kun yashashdir yo'lbosdek tushan ona o'g'ling amdi bir mujohid bo'lsin menda oliy himmat va shijoat tushan ona o'g'ling amdi bir mujohid bo'lsin menda oliy himmat va shijoat Bizi dağlar körpem bulsun şu taşlarda Hayat bulsam össün ömrüm bu cihatta Gezip dağlar körpem bulsun şu taşlarda Hayat bulsam össün ömrüm bu cihatta Dua kılgın namazında sen Allah'a Mus'ab kabi şehit bolay men cengahta Dua kılgın namazında sen Allah'a Əsəbkə bir şəhid bulayman cəngata Bir günlərdə birsi düşkün pəs avazda Oğlum öldü desə ana gər navada Bir günlərdə birsi düşkün pəs avazda Oğlum öldü desə ana gər navada Ana oğlum hayat xoşaldır cənnətə Şəhid ölməz bulmaz mümin heç gumanda Ana oğlun hayat xoşaldır cənnətdə Şəhid ölməz bulmaz mümin heç gumanda Bir günlərdə birsi düşkün pəs avazda Oğlun öldü desə ana gər navada Bir günlərdə birsi düşkün pəs avazda Oğlun öldü desə ana gər navada Ana oğlun hayat xoşaldır cənnətdə Şehit ölmez bulmaz mümin hiç kumanda Ana oğlun hayat hoşaldır cennette Şehit ölmez bulmaz mümin hiç kumanda Allahu Ekber Allahu Ekber Kılsa dene sözleri de oğlunla Ketti taşlap anisini çok bırakka Kılsa dene sözleri de oğlunla Ketti taşla seni çok bırakla Digin yürek param Allah'ın yolida Tümen ana dua kılarlar yoliga Digin yürek param Allah'ın yolida Tümen ana dua kılarlar yoliga Digin yürek param Allah'ın yolida Tümen ana dua kılarlar yoliga Digin Yürek param Allah'ın yoluna Tümen ana dua kılarlar yoliga Tümen ana dua kılarlar yoliga Tümen ana dua kılarlar yoliga